Հդրութեց ու զրուցեն թեման փոխվալա։ Մինքան է տարե առաջ այսօրը հդրութա օրվա մասին անիլել խուսես։ Հունցն նշլան, հյուր բոստանման հվկվլան, հինչ ուտելիքն սրքլան։ Ասոր այդ շարքը լրացնելի տեղը անցածն անհիշիս։ Լուսևերջին աբուց գյոլեն հդրութա քարը մկոլումը անցկծրածը։ Սարեն քարեն, ըղբերին ջիրին, թաղեն խոխոնցը սեսնան կարոտես։ Հասմիկը, Էլմիրան, Քնարիկը գործտող են կնանուցավ քաթննես։ Շենան, Տանան, ուրենց կարոտան պատմես։ Մտքերը միշտ մեր հադրույթ մնանք, մեր շենը մնանք, մեր տանը, մեր դռանը, ինչքան էլ տեղափոխվի, ինչքան էլ շտեղ լինիկ, մինը մեր տոնը, մեր տեղը մզդե ամենալավն է։ Արորի փոխվալա, մեր կենսակերպը փոխվալա, ստիտ մուկտիժերը կարմարժի։ Մեր ցխուտ ճանապարհը քուզիս, ամենալավը այն ցխնալավ է վնրդես մասաժնելավ քիսկլել։ Մեր ամեն քարն ու քուժիս, մեր ամեն ծառն ու քուժիս, մեր ամեն։ Մեր ürügünler azım tısnas, loğ, şeni mınım tısnas. Örüşmüş mü bir tısnas. Լող իմ Հերաստանում եմ տեսնաս։ Շիրին եմ տեսնասիմ հանցին մրակրել տանում եմ։ Известно, написано «Киновишно», «Кацай Байгама», «Минух Мусасаньева», «Раз там чё, из «Киновишно», «Шу Киновишно», «Думал», «Думал», «Ребята, на выпенчи». Կեսը մոշու, կեսը մոսու, դիս դե մոսուես չվելան, շտամի դայքյուպսանս կեսը դողանքավաս պիրիս։ Պաշտաղայիք պիրիս։ Իզ միատ հայանալան միազ մոսնանունը, կեսը միազ մոսնանան, լոմի կրնասիս, լոմի ասաս, եգույզ ուկա, եգին ամուչ կոտեսական աչի սովան, լավ ախոտ կյասկիները խոց սիրիստը հա։ մեր մանկությունը վերհիշիս դիելով լեսանցակնաս Զրուցակիցնես քաղաքային կյանք են հարմարվես չն տակ կանել սիրել չն քաղաքը մկենալը անգամ ասֆալտեն հետ չն բիրիշիս Դուսկես կլացար են տակ են նստես, մի շուքում նստես, մի կետո գրավ են նստես, մենք ես ինչա շենքի մաչին գործատեղը շենքի մաչի, տանը շենքի մաչի։ Նշել է բաշխ ժամանաշելը։ Կինիմորը, կինիմոշու, թոթոթապես հոյելը բերել հետգնարկների զանտավան թերում մաշինա թոթունես, չյուան գողոտոգողը նրան, մահասունդանան, սխտորը վարեք, ատոշկան վարեք, հեն դիմին ընչի, ըզղազը ժորնակ մեջ։ Մենք մոշն էլ է դիվիցիտ տրալ մզատ է շենքը մշտր մոշ կթենաս։ Քաղաքը մինչ այն ձետ էլ չի կաթանայ մի ծնուլասես սկանաս։ Իսկ քաղաքը հայգը հասարակական դերնաշել, դերնաշել մարշրուտի ճիշտ, հա։ մատվաբանությունները շանեշան, սա աշխատում զանախարարը։ Հադրուտից մինակ ես բարբարնամզ մնացալ, բայց հարմարվելավ, լյուզում փխելավ, քինամում կյամում ընելավ, կարող ամի նոր սա էլ կուրցնինք։ Արցախի պետական համասարանի բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Լուսինե Մարկարյանը հադրուտի բարբարի կորցնելու վերաբերյալ մտավախությունն հայտնես։ Երիտասարդությունը հա երբ հաղորդակցվում էր արդեն ում ջուղի բարբարախոս միջավայրի մարդկանց հետ, ձգտում էր խուսափել սիով հաղորդակցության ձևից նմանեցնելով այն ընդհանուրին, ում ճյուղի Ղարաբաղի բարբարի։ Սա նկատելի էր, բայց եթե ինչ որտեղ սա սահմանափակում էր հադրութի ենթաբարբարի, այսպես ասենք, ընդլայնման դաշտը, ամեն դեպքում սա չէր զրկում հադրութի ենթաբարբարին զարգացման հնարավորությունից, որովհետև սա նման էր հա այսպիսի երևույթի։ Արմատը միշտ սնուցվում էր հադրութը կար, հողը կար, այդ հողի վրա ապրում, ծնվում, ստեղծագործում են, անընդհատ կյանքը շարունակվում է, հետևաբար եւ հադրութ, հադրութեցի ասելով հասկանում ենք ամենից առաջ այդ բարբառը գրող հայրենակիցը մեր։ Վերջին պատերազմից հետո հադրութի բարբառի եւ ընդհանրապես մի շարք խոսվածքների գոյության հիմքը վտանգված է։ Եթե մինչ այդ պարզապես շրջկենտրոնի հետ հաղորդակցության ժամանակ էին երիտասարդները փորձում հաղորդակցվել մի օրինակ ումջուղով, ապա այս դեպքում եթե նույնիսկ հադրութեցին ձգտի պահպանել իր սեյախոսությունը ումախոս միջավայրում, միևնույն է, եթե կենսական հիմքը կտրված է, այն երկար գոյություն ունենալ չի կարող։ Ջեհիլ ջուհուլ Ձեր խոխոնցնը հետ բարբարավ խուսեցեք, շեները անտան անտղ անպտմեցեք ու հանցրեք վեր ինչքան կրեսըք, ինչքան հնարավորություն ունիք մեր լյուզուն, մեր քիսս կյասսը պահինք, միզանակաման տապահող չի ինեն։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։